mesela po redu. Znači, autor ovdje u narodno govori o mesela, najbitnijim meselama vezani, koji su zasnovani na širijskim argumentima, vezani za vitr namaz. Kad se klanja, koliko rekata i tako dalje. <clears throat> Pa ćemo tu preći, inšala. Kaže pod 404, el hasu, alihi li qavlihi sallallahu alaihi sallam, autiru ja ahlel Qur'ani, fa inna Allahe vitrun, juhibul vitr. Hadis vjerodostojan u kojem kaže, znači kaže eh, el hasu alihi, znači eh, hadis u kojem se postiče na klanjanje vitra namaza. Eh, na osnovu riječi poslanika sallallahu alejhi ve autiru jahl Kur'an, klanjajte vitr namaz o sljedbenici Kur'ana. Fe vitra Allah vitr na je vitr, odnosno vitr je neparan broj. Juhibbul vitr i voli vitr. E, sljedeće 405. Znači, hadis ukazuje na, na, na, na preporučeno sklanjanje vitr namaza. Kaže, volej se bi vađibun li anel arabiju lemma sela Rasula sallallahu alaihi wasallam hel alejje gajruha jani salavat hams kale la illa ente tawwa u hadisu uh, kaže nije vađib klanjanje vitr namaza nije vađib Onda je naveo ovaj dokaz, kaže, jer je Beduin pitao poslanika sallallahu alaihi wa sallam, hel alejja gajruha, jani salavat hamse, pitao je da li je na meni obaveza klanja mimo pet propisani namaza. To je onaj e, duži hadis u Buhari muslimu, kada je Beduin došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam pitao, tako ti Allah recimo, da li ti Allah Žešanu obavezao, e, naredio da klanjamo pet vakata namaza i tako dalje i ostale stvari pitao za post i <clears throat> za zekat. Uglavnom, e, ono što je vezano za namaz, znači nakon što je pitao ga e, za namaz, pa mu poslanik sam sam rekao da je Allah Žešanu prepisao pet vakata namaza u noć u noć i danu, pa je on onda rekao, hel aleje gajruha, da li je na mene obveza klanja mimo ti namaza nešto, mimo pet vakata namaza. I ovo je jedan od najvećih argumenata, inače da je znači, ono što je važi klanjati, znači fard ajn svakom pojedincu, to je pet vakata namaza. Dok su ostali namazi mogu biti fard gifa i tako dalje, na tome većina učenjaka, a ne da budu fard ajn. Naravno, džuma ulazi ovdje umjesto, umjesto, umjesto povodni namaza u petak. E, pa je poslanik sa Salasalem odgovorio la ilan tatava, ne osim da klanjaš dobrovoljno. I čega se razumije, znači da svi ostali namazi, mimo uh, pet vakata namaza, da su dobrovoljni namazi. Oko toga ima lagano razilaženje manja skupina čaka smatra da ima određeni drugi namaza na koji ukazuju drugi šerijski argumenti e, da su na stepenu vađiba, da su oni vađiba. Između ostalo na tom stavu je bio šehr Bitemije koji smatru da je, da je Bajram namaz klanjate, da je vađib, i znači smatrao da da u stvari ako drugi neki argumenti mimo ovog hadisa ukazuju pojedinačno da neki namaz diže sa stepen vađba, da, da, da, se to dokazi sa drugim argumentom. U svakom slučaju laza za najbolje znači bliže znači džumhur učenjaka na osnovu ovog hadisa. Dobro. Dalje sljedeći često šesta mesela <clears throat> kaže bo vaktul vitri min salate šajla feđer. Kaže vrijeme klanjanja vitra namaza je nakon jacije namaza do feđa do zore. Lekauli sallallahu alaihi sallam inna Allahe azza wa jalla zadekum salaten. Zaista laže šanu vama e, povećao jedan namaz. Vahije vitr, a to je vitr namaz. Fasalluha fima bejne salatil iša i ila salatil feđ. Pa ga kaže klanjajte između jacije namaza i sabah namaza hadis ocijeni kao vjerodostojan. Što jasno, ukazuje da je znači vrijeme klanjanja e, vitr namaza, znači nakon jaci namaza, farza jaci namaza do nastupanja prave zori. S tim e, ovaj, da ima znači, mišljenja oni koji smatraju da se može klanjati nakon stupanja prave zori i tako dalje. Govorili smo čini se prošli put o tome, da skupina shava bila na tome. <clears throat> Često sedam kaže ta džiluhu limen hafe en je name anhu li ena Rasula sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam kale li Ebi Bekr lema autara kable neum eh, kaže klanje, njegovo klanjanje ranije misli se ranije, znači prije spavanja onome ko se boji da će ga prespavati znači, znači da je to bolje da je, da je bolje eh, klanjati ono ko se boji da će prespavati vitro namaz, da ga klanja eh, prije spavanja, kaže jer je poslanik sa lansanom rekao Abu Bekru e, kada je klanjao vitr namaz prije e, prije nego što je legao, kaže emma ente kaže što se tiče tebe, kaže ti si uradio, e, postupi po ono što je pouzdano, što je sigurno. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال الذي لا ينام حتى يوتر حازم onaj kaže koji, e, koji prenosi se od poslanika sam rekao onaj koji ne, e, ne zaspi prije nego što klanja vitr namaz, kaže on je hazim, hazim znači, znači onaj koji ima, koji je uh, odlučan, ima čvrstu odluku, donio čvrstu odluku, znači oč, ide na sigurno, radi ono što je sigurno. tim da ovaj hadis, znači ima u njemu ovaj, i prvi i drugi ima ovaj, ima određene slabosti, skupina učenjaka ocjenjuje da su prihvatljivi na osnovu više rivajeta, da su Hasan ili da su, su na sepenu Hasan hadisa na osnovu drugih više rivajeta. <clears throat> Dalje 408. Ta'khiruhu li men wasiqa ili wasaqa bil qiyami min ahiri lejli. Da je propisano da onom ko je siguran da će ustati na noćni namaz ili nevezano da će ustati noću u zadnjem dijelu noći, da ga tada klanja zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem li qauli sallallahu alejhi kada je poslanik sam rekao Omer radijelom kada, ga je, od, kada je odgodio klanja vitr namaza Uama ente ja Omer fe bil kuve Hadis također ovaj, na stepenu dobrog hadisa kaže njemu poslanik, znači rekao je poslanik sam Omeru, kaže a što se tiče tebe o, Omere, ti si uzeo ono znači ono što je snažnije, znači uzeo se o tome taj stav koji koji hoće da radi ono što je bolje i što je ispravnije. A to je da se klanja u zadnju trećini noći. Kažete na ovu vitrihi sallallahu sallam mine lejli فقد أفتر من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى vitruhu إلى السحر te novo vitri, kaže poslanik sallallahu alejhi je klanjao vitr namaz u različitim uh, periodima noći. <clears throat> Kaže, fakad min, kaže, klanjao vitri u početku noći, u osatih, u sredini noći, u ahirih i e, na kraju noći, u zadnju dijelu noći, u anteha vitruhu ila sehar, i kaže, zadnji što je klanjao, to je da klanjao vitr namaz e, na sehuru, odnosno onaj period, e, kratki period prije, prije nastupanja prave zori. Ovo je potvrđeno u hadisu od Aisha radi Allahanha u, sahihu, da je tako ona pojasnila naklanjanje poslanika sallallahu alaihi sallam. Ovdje šteta što nije nama autor da je, da to došlo u hadisu. <clears throat> to je znači e, što se tiče vremena klanjanja. I znači ovaj, e, kada, je bolje klanjati e, zavisno od onog ko je siguran da može ustati a kako, kako može biti onaj sigurno da provjeri se, znači ima namjeru da ustane u zadnjem dijelu noći pred, pred zoru, pa navi tako sad pokuša ustati, ako se desi da prespava i tome slično, onda ide na ono sigurnije pa klanja vitr, znači prije nego što legne spavati i tako. Dobro, e, sad navodi e, broj rekata vitr namaza, kaže vade do rekaat vitri, e, broj rekata vitr namaza, ruvije vitr, ani Rasulullah sallam sallam bi ašretin wa ihda ašara, wa tisa, wa seba, wa hamse, wa thalathin, wa wahidetin. Kaže, prenosi se od poslani, e, da je vitr, na, da je e, vitr namaz poslanik sallallahu alaihi sallam klanjao 13 rekata, 11 rekata, 9 rekata, 7, 5, 3 i 1. Vakane jutiru bi hamsin mutesile, o seba mutesile. I kaže, klanjao bitr namaz pet rekata spojeno, bez znači prekida između. I sedam rekata spojeno. Lokane jutiru bitis'in la jeđisu illa mine thamineti. Tuma jenhed. Wala yusallim illa ba'de tasijati. Kaže, klanjao bi e, vitr namaz devet rekata, ne bi sjedio osim ne bi, znači, sjedio tešehud imao osim na osmom rekatu, a zatim, znači, ne bi tad predao selam, zatim bi, kaže, ustao i tek bi predao selam nakon devetog rekata. Sve ovo što navodi došlo u redosovim hadizma kod, kod muslima, ovo dosta što je naveo. S tim da je ovdje ovaj, upitno, diskutabilno ovo što navodi da je klanio poslanik sa 13 rekata, i 11 rekata vitr namaz. Za ovo 9, e, 7 i 5 i 3, to je došlo kod muslima tačno naglasno da je to vitr namaz. A ovo što spominje 13 rekata, 11 rekata, tu je e, e, to, to je došlo u hadisma u kojem je spomenuto njegovo klanja Kijamu Lejla koji bi završio sa vitr namazom. Razlika znači između Kijamu Lela i Vitra namaza. Znači Kijamu se klanja dva po dva rekata, a onda na kraju završi sa Vitra namazom sa jednim ili tri rekata. E, tako da ono ovdje što, e, je naveo da 13 i 11, da je to bio vitr, da je to sve bio vitr namaz, e, to, to je upitno, odnosno to je stvar jel, kako ko tumači te hadise su došli, hadisu Buhari muslimu, znači da je došlo da je poslanik sa naklanjao da je klanjao 11 rekata i da je klanjao 13 rekata noćnog namaza sa vitretom. <clears throat> Kaže wa saha ennehu ma zada fi ramadane wala gajrihi an ihda ašarete Kaže e, i vjerodostojno došlo da je poslanik sallallahu alaihi nije ni u Ramazanu ni van Ramazana klanjao više od 11 rekata. <clears throat> Ovo je došlo u Buhari i Muslimu da iše radi Allahu anha pa ali ovo što, ovo što je došlo u hadisu, znači to, ove riječi, to su hadiši radila Ako A kosi se s drugim rivajetima koje je došlo da klanio 13 rekata. Što je došlo Abdullah ibn Omer i drugi ashaba, ne radila Hanu. Da je 13 rekata u redosnoj hadismu Bari muslima. Tako da je spoj između toga, znači Aisha, Aisha radila priča ono što je ona vidjela, što ona znala, znači. To, je spoj između tih vjerodostojnih hadisa. A ovi ashabi priča ono što oni znaju i što su vidjeli. Tako da ovaj, ne, u osnovi znači, treba gledati to kao da nema kolizije između toga, nema kontradiktornosti. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة kaže noćni namaz su dva po dva rekata pa kada se bojiš da će nastupiti sabah fa autir bi wahid klanjaj vitr namaz sa jednim rekatom to je hadis također uh, mutefakun alihi, koji u stvari, jel, njega kad, kada spojimo sa ono dva pri, na početku, što je rekao da je poslanik sam klanjao 13 i 11 rekata vitr namaz, stvar se na to da je to bio spoj između, uh, uh između i vitr namaza. Dobro. To što se tiče, znači, broja rekata. Uh, ostaje ovdje, čini mi se da nije naveo, nije naveo ono klanjanje tri rekata, Znači, e, u osnovi, znači, nema smite osoba klanja vitr jedan rekat, tri, pet, sedam, devet, ovo za 11 i 13, to je upitno kako on to napisao, jer drugi učenjaci, hadisi u komentaru ti se nisu tako otomačili, koliko je meni poznato. Uglavnom, ovaj, e, nije ovdje spomenuo e, za klanjanje tri rekata, tri rekata mogu klanjati u dva oblika. Jedan je da se spoji od jedan tri rekata da se klanjaju, bez tešehuda, a drugi oblik E, da se da klanja ovaj da se dva da se niti vitr ali se na drugom rekatu preda selam pa se doda još jedan rekat vitr namaza jedno i drugo došlo u vjerodostojnim hadisima i došao je onaj u kojem je došla zabrana bilježi Genesai u svom sunenu da je došla zabrena da se ne klanja vitr namaz kao kao akšam namaz <clears throat> u smislu ono što klanjaju Hanefije a to je po hanefijskom mezebu se tako klanja a to je da, znači, da se nakon dva rekata klanja, eh, učite šehod i jedne, ne preda se selamo da se ustane na treći rekat. <clears throat> Spoj između toga, kako sad spojiti to, da, da, je li to zabrana došla ili kerahijet u hadisu i to što rade Hanefije, kako, slijedi eh, kako slijeti mama na teravih namazu i tako dalje, o tome smo pričali, ako se sjećate, jednom smo držali predavanje posebno, o tome smo pričali i kako su učenjaci protumačili, što je priča za sebe da ne gubimo vrijeme na tome. Da se ne ponavljamo. Sljedeći, 411 je El qira'etu fil vitr učenje, znači šta se uči na vitr namazu. Lehu an jakra bima ša'a min al-Qur'an i ba'd al-Fatiha, kaže njemu je da uči e, šta hoće od Kur'ana nakon Fatihe. Walakin al-mustahabbu al-mustahabbe في في الثلاث ركعات الأخيرة بعد الفاتحة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص Eh, faqad thebete an fijalihi sallallahu Kaže, međutim, znači njemu da, da uči što, šta hoće ovaj, nakon fatihe, a kaže mu steha mu je ako klanja, ako su zadnja tri rekata vitr namaz, na zadnja tri rekata, da na njima, da na njima kaže, nakon fatihe uči suru al ala sebih isme rabbike ala kafirun i ihlas kao što kaže potvrđeno u e, poslanika sa u njegovim dijelima, odnosno tačno što je došlo u vjerodostojnom hadisu. 612 kaže el qunutu fil vitr lehu an yaknut ne fil vitr fi džemija sene. Njemu je, kaže, na njemu je, e, ima, znači, propisano i nema smetnje, da čini kunut, uči kunut dovu, misli se, kad kaže kunut, misli se kunut dovu. Kunut inače znači ova, jedno značenje, uči učenje dove u namazu na specifičan način, znači to prije, prije odlaska na ruku ili nakon vraćanja sa rukua. Kaže na njemu da uči kunu odnosno dovu da uči na vitr namazu čitave godine. Lijana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ili Rasul sallallahu alaihi wa sallam Hasan ibn Ali Hasan ibn Ali en je kule fi kunuti, Allahumma hdini, fi men hedejt wa afini fi men do kraja te dove. Kaže jer je poslanik sallallahu alaihi poučio Hasana ibn Ali znači unuka svoga da uči ovu dovu, da uči ovu dovu na kunutu, na kunutu u vitr namazu. <clears throat> E, ovdje što navodi da se uči ovaj, da uči e, kunut čitave godine, to je poznato razilaženje unutar četiri mezeba, da li se uči kunu dova, da li se uči čitave godine ili se nauči čitave godine. Pa je kod Hanefija Kakav je propis učenja kod nudove? A? Kod Anefija inače vitr namaz, znate da je vađib, jel tako? I učenje kunuta je vađib. Kod ostalog učenjaka je, ovaj, kod Hanabila koji također smatra da se uči čitavu godinu kunudova, na vitr namazu, ona je Kod ostali, ostala dva mezba šafija, Malikija nije uopšte propisano. kod, šafija se uči u Ramazanu, polovini, <clears throat> od polovini Ramazana se uči kunut, kod Malikija se ne uči uopšte. Znači kunut ova se uopšte ne uči na vitr namazu. To je što se tiče, znači, kunuta, kunut dove na vitre namaza, a imamo kunut e, fi, nevazil, odnosno učenje kun, e, kunuta, odnosno dovi u e, nevazil, to znači u posebnim iznim situacijama kada se desi neki musibet, neki bela muslimanima, pa se onda klanja recimo akšam, jacija i bilo koji dnevni namaz, pa se onda jel, ovaj, slično vitretu, znači na zadnjem rekatu, prije ili poslije rukua, podignu ruke i uči se, dovi se, a oni koji klanjaju za imamom aminaju to je znači posebno pitanje, to što se zove kunutven mazil, a to sam već spominjao, znači da imamo dva mezeba, to su šafije i malike, koji, koji u sabah namazu kod njih postoji da je mustehab učit kunut svaki sabah namaz. Znači to po dva mezeba, znači, e, znači, mimo vitreta, znači kod njih je sabah namazu, mustehab učiti na, nakon drugog rekata, s da ima različito mišljenje da li se uči prije odlaska na ruku ili nakon odlaska na ruku. A ovdje ja ne znam da li on spominju, aha, je spominje to evo na narednom, 613, kaže me kunut, mjesto kada se uči kunut, kunut, ovdje misli se na kunu dovu, znači. Kaže, el bada ruku, u većini slučaja kaže nakon rukua, kaže volahu kabla ruku i, na, i nema, e, može da uči prije rukua, faqad saha hada wa hada anhu sallallahu alaihi kaže i vjerodostojno je jedno i drugo od poslanika sallallahu i to je tačno znači jedno i drugo došlo vjerodostojno hadisima Buhari i Muslima da je poslanik sallallahu činio kunut i prije odlaska na ruku i nakon odlaska na ruku. Mi znamo kod nas kod Hanefija tako prije nego što se odi na ruku. Jedno i drugo je ispravno. E, s tim da znači ovdje ovaj, da su neki učenjaci malo precizirali to kako došlo u hadisima. Pa kažu u hadisima došlo ših Albanije, recimo išao na to i mnogi drugi hadisi da je da je prije rukua, da se onaj, da, se kunut uči prije rukua na vitr namazu, prije nego što se odi na ruku. A da se nakon rukua uči kunut, kako došlo u hadismu, znači kunut koji se, koji se inače uči u nevazim, odnosno u posebnim situacijama, ono kad se dovi za umet, za, muslimane, kad neki musibet belaj. Je tako, to je došlo u hadisima. Također je došlo u drugim hadisma da prilikom ovaj, učenja kunuta da se, podignu ruke, da imam podigne ruke i uči na dovu, a da za njim oni koji klanjaju amina izgovaraju amin. To je došlo znači, u, nekoliko različitih hadisa i to je potvrđeno. tako da ovo što, što čine, što radi Hanefije, vi, znate kod nas, Hanefije kod njih je znači prije rukua, ali na način da podignu, da izgovore Allahu Ekber, podignu ruke, tako, pa ponovo vežu i uče, uče onaj dovu. Uče dovu, s tim da u mezebu, znači ima jedno drugo da se uči i ova dova Allahumma hdini fimen, eh, i da se uči ona druga dova Allahumma inna ta eh, zato što imam kod Hanefija nema, nema eh, vjerodosnog hadisa koji ukazuje na takav način, s tim da je to ičtihad, jel, fakiha, mezeba. Pa u tome, jel, neki, možemo reći da ima neke širine, jel, ako je to, ako je to stav Ali ako kažemo šta je ispravniji, šta je bolje na osnovu argumenta ukaza ispravnije ono što je došlo u, u hadisma, to je da se, znači da se podignu ruke, da se dovi podignuti ruku, bez potiranja lica na kraju. evo, naglašava to često, 14, kaže, vola je mesu, vola imsah veđehu bada dua fi salati li adame sihati dhalike anir rasul kaže i ne potire svoje lice nakon dove u namazu kaže li, li adame sihati jer kaže nije, bilo, nije došlo vjerodostojno nije došlo vjerodostojno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. 615. Va jedu bade selami min vitri lima varada anhu sallallahu alaihi eh, wa sallam ennehu kale vahu vajalis. Subhane melekel kudus i rabil, uh, eh, eh, rabil melekat vrut, u stvari subhane melekel kudus i celate marrat. A kaže u vajerfe u savtehu bi saliteti u thume je kulu rabil melekat i varruh. Uh, eh, znači to je došlo u, hadi, u virhabilosnom hadisu da se uči ova dova nakon vitr namaza, da je mu stehab izgovoriti. Dalje kaže valisi lehu ila vitr vahidun. Nikoli sallallahu alaihi sallam la vitrani fi lejletin. E, kaže, e, ne treba klanjati osim jedan vitr namaz. <clears throat> Zbog hadisa nema dva vitreta u jednoj noći. Hadis je, <clears throat> hadis je dobar, prihvatljiv, ocijenjen kao vjerodostan kod mnogih ili u dobrom rivajetu. E, što je bitan ovaj hadis, znači da ne bi neko ponavljao dva puta klanje vitr namaz, zato danas imamo ono, za Ramazan se dešava, pošto imamo imamo kao teravio, imamo noćni namaz, ono, kasno doba. A to je jedno te isto. Uglavnom, ovaj, pa neki odu, klanjaju, ovaj, zavisi gdje to nije bilo uređeno, možda je to sad regulisano, pošto ne pratim plaho, ovaj, u nekim džamijama, bar od mjestu gdje sam ja bio, sklanja dva puta vitre, jedno isto istoj džami. Znači, klanjaju prvu teraviju, kad ima klanja se vitre, onda kad dođu i opet onaj, onaj kiamu lil, i opet, opet vitre namaz. I to je zanimljivo da jedan isti, isti efendija hođa klanju pa kad je bila u koranu što, što klanja dva puta vite, pa kaže, ej, koliko, koliko, je vitara koji mi nismo klanjali, kao naklanjava, ono, da nije ti da naklanja, Ja. E, dalje, Kaže salat, uh, e, salatu rekatein džalisen badel vitr li ene rasulom sallam fe'alehu. Kaže klanjanje dva rekata sjedeći nakon vitr namaza ili kada je to radi poslanik sallam sallam. Bilo malo neobično, čuli, ovaj, dobro čuli, kaže, klanjanje dva rekata sjedećim položaj nakon vitr namaza jer je to radio poslanik sallallahu alaihi sallam. To je jedno od, od tumačenja koje Alazan zna, e, zna, najbolje da je to slabo tumačenje. Ona misli se na hadijsko, došlo kod muslima da je poslanik sallallahu alejhi nakon vitr namaza klanjao dva rekata koji se ne mogu drugačije tumačiti po većini učenjaka da je to bio da je to bio kijamu Koji ukazuje u stvari da je dozvoljeno nakon klanja vitr namaza ako, se tako desi da ranije se klanja vitr namaza je poslije toga dozvoljeno se klanja da nema smita da nije sporno da se klanja kijamu lejl nakon vitr namaza i da ne treba ponovo klanjati vitr nakon toga a, i to je pitanje za znači ima neka 3-4 miše učenjaka kako se kako da osoba koja klanja u početku noći vitr namaz, kako, a hoće poslije ustanak na kijamu lil, šta da radi, kako, jel, ovaj, može li se klanjati, jer je došlo u hadisu, da zadnji, zadnji što nam treba biti od namaza, da nam bude, da nam bude vitr namaz. Pa kako sad to spojiti između toga dvoga? Uglavnom, ja, mi smo to govorili za Ramazan, su ove teme simpatične, pa mi govorimo o tim temama malo detaljnije. Uglavnom, ovo ovdje što je on spomenuo, to je, e, što je slabiji stav, Allah zna najbolje, slabiji stav tumačenja toga da je, to sad neki, ispade po neki poseban namaz, dva rekata, sjediš da klanjaš poslije vitre namaza, ko, ko da ima taj neki poseban namaz ili svejedno poseban, ne poseban, ali ovaj, da ga na ovakav način navede, ovaj, neko može misliti da je to sad, da je to, da to, da je to sunet, da je to mustehab, da to tako treba raditi, a što nije u redu, znači učinjaci nisu tako protumačili. Kaže Bolehu en, en eh, vitr lima rubi anhu sallallahu alaihi sallam kaže na njemu je da da naklanja vitr namaz jer se prenosi od poslanika sallallahu alaihi sallam nahum kale i da aspeha ehadukum felem jutir fel kaže u hadisu koji je slab hadis. Bilježe ga Hakim Bejheki, hadis ima slabosti, kaže kada neko od vas osvane i nije klanjao vitr namaz, feliute neka klanja vitr namaz. Kaže, vorovi je jedan, također kaže, prenosi se kamen name an vitrihi, a u nesijehu u da dakero, kaže, ko prespava vitr namaz ili ga zaboravi klanjati, neka ga klanja kada ga se sjeti. Taj hadis je vjerodostojan i odnosi se kao i na naklanjavanje drugi namaza, jel? E, sino vidjet ćemo ovdje, ne znam da li je naveo ono ovdje, vidjet ćemo do kraja. Kaže, velehu an jaknute salavati e, e, znači nije naveo ovdje, ovaj, inače ono što je došlo, ili će ovdje spomenuti, ja mislim da kod Kijamu Lila će to spomenuti, osoba koja inače recimo ima, ima praksu da klanja noćni namaz i vitr namaz, pa, pa recimo klanja primjer radi četiri kata noćnog namaza i tri vitr namaza. I e, to, mu je recimo neka praksa kontinuirana klanja i desi se neke noći predspava. E, ono što je došlo u vjerodostojnom hadisi Buharija i muslima od Aisha radijala da bi poslanik sallallahu alejhi znači kada bi neku e, a znalo se to njemu desiti da prespava noćni namaz i, i, i vitr namaz onda bi kaže između sabah namaza i podne namaza klanjao naklanjao te E, i, znači, i noćni namaz i vitr, ali kažu u, u parnom, ovaj, parnom broju. Kako parnom broju? Ako je klanjao 11 rekata, klanjao bi 12 rekata na file, s kojim bi naklanjavao i noćni namaz i vitr. Znači, pošto je klanjao 11 noću, E, klanjao bi znači, između, e, između sabaha i podne maza 12 rekata. Tako došlo Buhari i muslima. E, tako i ovo, znači osoba klanja recimo 7 rekata sa vitretom, znači kada bi osvanuo e, način da klanjava must, način mustehab koji je, ne kažem da mora tako. Dovoljno da klanja jedan rekat, da klanja i naklanja vitr namaz. Ovaj, a kjamu lil, ovaj, po ova, znači ako hoće kjamu lil da naklanja, bilo bi u ovom obliku, znači ono kako je klanjao sa vitretom neparni broj, onda da će znači, treba da klanja param broj na takav, na takav način, znači doda samo jedan rekat više od onog što inače klanja noću. Ne znam da li smo razumjela, ali to dučeno, ja mislim, hadis kod lila. Kaže, volehu an yaknu tefi salavatil hams, bade an e, jerfa min rukuj fi rakatil rabi'ati indel nevazil i sobuti dalike anhu sallallahu sallam. Kaže, njemu je da čini kunut, a to se uči dovu. Kunut znači dovu da uči, jedno značenje. Kunuta je dova kaže fisalavatil hamsa, na sve pet namaza. A to je onaj, znači, e, kunut dova, u iznimnim situacijama kada se desi neki belaj musibet i kada se neko za nekog dovi, hoće dobiti. Recimo sad događaj u, Siriji ili bilo kojem drugom mjestu ili u Bosni se nešto desi neki musibe, treba da za muslimane. Mustehabe, znači s na vrijeme da se uči ovaj kunut, da se podigne ruke, da skraćeno, kratko se prouči dovi za muslimane i da se konkretno spomeni to stanje E, zašto se hoće dobiti. Da Allah pomogne da otkloni, znači pomogne muslimane da otkloni taj belaj, musibet i tako dalje. Kaže i, e, znači na pet vakata namaza, i ovo je tačno, znači ovo došlo Buhari muslima da je poslanik sam činio taj kunut u nevazil, ne samo na sabah namazu i ne samo na akšam na jaciju, što je kod nas često praksa bilo, ovaj, kod oni koji smo klanjali za njima pa klanjali, znači može čak i na podne namazu, na kindi namazu, da se, da se, da se čini ovaj kunut i čak može da, da se u određeno do kraja musibet muslimana da, bude, da to bude praksa duže vremena, nekoliko namaza, nekoliko dana da se to ponavlja. Dok, dok Allah otkloni taj musibet koji je kod muslimana. I kaže ovdje, kaže, bade en jerfa mi ruku. Firakatel Arabija, kaže, na, da, to, da ti čini taj kunut nakon što se vrati sa rukua na četvrtom rekatu, misli ako četvr, rekatni namaz. Ako je to rekatni ili dvorekatni, znači na zadnjem rekatu, nakon što odi na ruku i vrati se. I to su spomenuli već do sad. Znači, ako je kunut nevazil, e, dova u posebnim situacijama, znači bolje i ispravnije od da se nakon vraća se ruku. Ako je u pitanju onaj kunut ovaj, na vitr namazu, a, po hadisu, po tekstu hadisa, bolje ispravnije da se radi prije odlaska na ruku, da se podigne ruke, da se uči kunut. Kaže, vel kunutu la e, jušrao fi salati subhi illa fi nevazil. I ovdje naglašava jednu stvar, znači ono što smo malo prije spomenuli, dok e, među kaže kunut nije propisan na, na sabah namazu osim u nevazilima, osim posebnim situacijama kad se dobi za umet. Kaže, vola judavima alehi, Eh, volaju davim alih, niti treba u tome ustrajavati ili fi eh, jer je to bila praksa poslanika sallallahu Ovo, ovo je jedna vrsta odgovora na ona dva na mezeba Šafije Malikija je, koji, je, sunet na sabah namazu na drugom rekatu eh, ima razilaženje kod jednog mezeba uči prije odlaska na ruku, a kod drugog vrać, poslije sa rukua, da se uči znači kunut na svakom sabah namazu, onda ovdje kao vrsta odgovora na to da to nije propisano sabah namazu, osim u nevazinima, posebnim situacijama kad se, kad se dovi za muslimane, za umet. Dobro, a e sad na sljedeći pogled dođe Kijamu Lil, pa ćemo tu prekinuti, nastavit ćemo je Svanak Allahum bila bihamtika, škadan la ilaha enta, estak velike tu bodeke. Andalusam, Andalusam, Andalusam,